Wietnam, 5 lipca 94. Brat Malcolm Brown, y, kole z Anglii. still he needs a lot of rent. Brat Eryk ma się nieco lepiej, wygląda trochę lepiej, ale ciągle potrzebuje energii. Uh, of course, the first time I came to Poland, I came with Eric. Oczywiście pierwszy raz, kiedy przyjechałem w ogóle, kiedykolwiek do Polski, przyjechałem właśnie z Erykiem. In those days we were coming to Poland many times each year. W tamtych czasach przyjeżdżaliśmy do Polski wiele razy. And Eric was quite strong. I Eryk wtedy był mocny. But uh, it is different today. Ale dzisiaj jest nieco inaczej. Tak, Ale on y, kocha przyjeżdżać do Polski. so <clears throat> we bring greetings. Dlatego przywozimy pozdrowienia. of course, this reminds me of India. Oczywiście ta pogoda e, przypomina mi o Indiach. Every year we are spending uh, some time in India with our believers, with the assemblies there. Każdego roku y, przebywamy w Indiach kilka miesięcy dla uwierzących, dla niewierzących. So there we can use fans. Dlatego używamy wachlarzy. Nie wiem, czy używacie wachlarz Polska. Jak jest gorąco, to czasami są przydatne. But then, of course, we're outdoors having our meetings. Ale w Indiach zgromadzenia są na zewnątrz. Just some uh, uh, uh, covering on uh, uh, a wooden frame. Po prostu jest to taki, um, jest to materiał rozpostarty na pał. And the sides are open. wszelkie, wszystkie boki są otwarte. We call that a pandal. Po hindusku nazywa się And uh, they sit. I tam siedzimy. And all the brothers sit on that side. Wszyscy bracia siedzą po jednej stronie. And all the sisters sit on that side. A wszystkie siostry po drugiej. And all the children sit here. A wszystkie dzieci na Sitting means on the ground. Nobody sits on chairs. E, poprzez siedzenie e, rozumiem, wszyscy siedzą na ziemi, tam po prostu nie ma krzesła. And they sit for many hours listening to the word of God. I potrafią siedzieć przez wiele godzin słuchając słowa Bożego. They love to hear the ministry of the word of God. Że oni kochają słuchać e, słowa Boże. And even though it is for so many hours, chociaż trwa to czasem tak wiele godzin, yet they are listening and they are so good. Jednak bardzo dobrze słuchają. Of course, sometimes they go sleep. Czasami niektórzy z nich One day I was preaching. And we had been preaching for a long time. A long time means at 10 o'clock at night. To znaczy było to późno, to znaczy było to o 10 wieczora. And people were I niektórzy już zasypiali. So I said, now we shall bring the meeting to a close. Także powiedziałem, że za chwilę zakończymy zgromadzenie. I have an interpreter in India. India również przemawia przez tłumacza. Of course not Jacek into Polish, but another brother into Indian languages. Y, so I said, let us bring the meeting now to a close. So the interpreter said, why? Wtedy tłumacz powiedział mnie, dlaczego? Well, I said, because it is so late and the people are sleeping. Powiedziałem, ponieważ jest już tak późno i niektórzy zasypiają. Well, that's all right, he said, they'll wake up again. Keep going, he said, keep going. On powiedział, nie, no nic nie szkodzi, oni się za chwilę obudzą i kontynuujmy dalej. So that's a very good lesson. Także była to dobra lekcja. So if you go to sleep, Także jeżeli wy zaśniecie, and you may go to sleep, możecie zasnąć. there is always a danger in the afternoon when it's hot that people go to sleep. Zawsze oczywiście po południu, kiedy jest gorąco, to niektórzy po prostu są senni. But if you go to sleep, Ale jeżeli zaśniecie, then I remember what the Indian brother said, you will wake up again, so I will keep you. to wtedy będę pamiętał, co powiedział hinduski brat, że musicie się obudzić, także będę nadal testował. And then we shall get something. I także coś z tego będzie. His meaning was, if I stopped preaching, and uh, before they woke up, when they woke up, they would be disappointed that they missed something. E, znaczy, ten hinduski brat miał na myśli, że jeżeli my zakończymy zgromadzenie i ktoś po prostu zaśnie, to jak on się obudzi, to już nie będzie szans słowa Bożego, będzie tego żałobu. There is a very big work of God in India. W Indiach y, y, jest, Pan prowadzi bardzo dużą pracę. Uh, there are believers are gathering, there are hundreds and hundreds of assemblies. Są setki, setki korów. So when the believers gather together, they always gather together in hundreds. Very often it's in thousands. Bardzo często mamy zgromadzenia sięgające wielu 7000, 10000, Once we had a gathering of about 18,000. Pewnego razu mieliśmy zgromadzenie w gdzie było 18 tysięcy And they are in assembly fellowship. I oni wszyscy są w zborach They are those who are gathering under the name of the Lord. Są, mówimy o tych, którzy gromadzą się jedynie dla imienia Pana. And that's a great work. I to jest wielka, wielkie dzieło. But in relation to the greatness of India, ale w odniesieniu do wielkości e, Indii, it is a tiny work to jest to niewielki procent. Because there are over 980 million people in India. Ponieważ w Indiach żyje 980 milionów ludzi. And only a little tiny tiny fraction of that number would be true believers. I jedynie niewielka niewielka cząstka tej wielkiej liczby to są prawdziwie wierzący. And of those who are true Christians, only a very tiny tiny number would be gathering according to the word of God. A z tych, którzy są chrześcijanami, jedynie niewielki wielki ułamek to są ci, którzy gromadzą się zgodnie ze Słowem Bożym. It is a wonderful thing eh, uh, to be obedient to the Word of God. Jest to cudowna rzecz, być posłusznym Słowu Bożemu. Now that's our responsibility. To jest nasza odpowiedzialność. Obedience. Posłuszeństwo. We must be obedient to the Word of God. Musimy być posłuszni Słowu Bożemu. If the Word of God says thus, jeżeli Słowo Boże mówi w taki sposób o czymś, whose word is it? To czyje jest to Słowo? To jest Słowo Boga, Słowo so we should follow the Word of God. A więc musimy iść za Słowem Bożym. We are not interested in the word of men. My nie, jest, my nie jesteśmy zainteresowani y, tym, co mówią ludzie. Even good men. Nawet dobrzy ludzie. And clever men. I nawet mądrzy ludzie. And gifted men. I nawet udarowani ludzie. Only the word of God. Tylko Słowo Boże. Very often it is gifted men that lead the people of God astray. Bardzo często jest tak, że udarowani ludzie prowadzą Boży lud na manowce. Gifted man has an idea. Jakiś udarowany człowiek ma jakąś ideę. He is very clever. I on jest bardzo People follow him. mądry i dlatego ludzie And they leave the word of God i zostawiają na boku Słowo We have one standard. My mamy tylko jeden standard. That standard is the word of Christ alone. I tym standardem jest jedynie Słowo Chrystusa, jedynie Słowo Chrystusa. That is very important. To jest bardzo ważne. If the word of God supports us, jeżeli słowo Boże popiera nas, then we have the mind of Christ. To wtedy mamy zamysł Chrystusa. But if the word of God does not support us in what we are doing, ale jeżeli słowo Boże nie wspiera nas, nie potwierdza tego co robimy, then we do not have the mind of Christ. To znaczy, że nie mamy zamysłu Chrystusa. There is a difference between the mind of Christ and the mind of man. Jest istotna różnica pomiędzy zmysłem Chrystusa i zamysłem ludzi. So we must follow the word of God. Dlatego musimy iść za Słowem Bożym. That's fundamental. Jest to fundamentalne. It is very, very important. Jest to bardzo, bardzo ważne. That's what we tell our children. To właśnie mówimy naszym dzieciom. We want our children to be obedient. My chcemy, aby nasze dzieci były posłuszne. We all are telling our children they must be obedient. Zawsze mówimy naszym dzieciom, iż mają być posłuszne. We want children to be obedient. My chcemy, aby dzieci były posłuszne. We want them to do what their father tells them. My chcemy, aby one robiły to, co ojciec i matka im mówią. Of course, sometimes we have to look after our grandchildren. O, czasami musimy opiekować się naszymi wnukami. My daughter says. Moja córka mówi. That you are easier with your grandchildren than you were with your children że ty postępujesz łagodniej ze swoimi wnukami niż postępowałeś z nami, ze swoimi dziećmi. She thinks so. Ona tak myśli. Well, she's A ona jest w błędzie. And we just know how to get children to be more obedient now than we did before. My po prostu wiemy, w jaki sposób skłonić dzieci do posłuszeństwa, niż to wie, lepiej wiemy teraz, niż to wiedzieliśmy w przeszłości. Obedience is the great thing in families. Gdyż posłuszeństwo jest wielką rzeczą w rodzinie. If you can just have your children to do what you tell them to do, then your mind is at rest Jeżeli potrafisz skłonić swoje dzieci, aby czyniły to, co powinny czynić, to wówczas masz prawdziwy pokój. So it is with the Podobnie jest u Pana. We're in the family of God. My wszyscy jesteśmy członkami Bożej rodziny. We are in the family of God through faith in the Lord Jesus. My jesteśmy członkami Bożej rodziny przez wiarę w Pana Jezusa. When I repent, kiedy ja się upamiętałem, when I turn from my sinful way, kiedy odwróciłem się od mojej grzesznej drogi, and when I come to God the Father through faith in God the Son. I kiedy przyszedłem do Boga, do Ojca poprzez wiarę w Jego Syna. When I asked for mercy for my sins, pardon for all my iniquity. Kiedy poprosiłem Boga o miłosierdzie i o przebaczenie moich niegodziwości, mojego grzechu. And do so in the name of the Son of God. I uczyniłem to w imieniu Syna Bożego. Then I am born. To wtedy narodziłem się ponownie. Not until that moment. Nie, nie aż do tego momentu. Then I am born again. W tym momencie narodziłem się ponownie. I in Ja uwierzyłem zbawiennie w Pana Jezusa Chrystusa. Then I'm in the family of God. I znalazłem się w Bożej rodzinie. And I am bound to be obedient to, to uh, the Lord. I ponieważ jestem w Bożej rodzinie, dlatego muszę być posłuszny Panu. We to be obedient to our God and to our Father. Musimy być posłuszni Bogu, naszemu Ojcu. Now, we want just to have a very simple word and everybody can understand it this afternoon. Będziemy dzisiejszego wieczoru czytać bardzo prosty fragment ze Słowa Bożego i myślę, że każdy będzie w stanie to zrozumieć. And I want to talk about the name of Christ. I zamierzam mówić o imieniu Chrystusa. The name of the Lord Jesus o imieniu Pana Jezusa. And, and we want to see that the name of Christ is absolutely everything in our gatherings together. I my zobaczymy, iż imię Pana Jezusa jest absolutnie wszystkim, y, czego potrzebujemy i wokół Niego się zgromadzamy. You see, we are called Christians. My nazywamy się chrześcijanami. That is to say, we carry, we bear the name of the Lord Jesus. To znaczy, że y, jesteśmy związani, nosimy imię Pana Jezusa. We are followers, we are disciples of the Lord Jesus Christ. My jesteśmy naśladowcami, uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Whether we are younger or whether we are older. Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi czy starsi. That's the name. To jest imię. Now let us see this afternoon how important the name of the Lord Jesus really is. Zobaczmy dzisiejszego popołudnia, jak istotne, jak ważne jest imię Pana Jezusa Chrystusa. Now in Matthew chapter 16, w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, and here we are introduced uh, uh, to the first great mention of the name of Christ in relation to the church. y, mamy tu przedstawiam pierwszą wzmiankę o, o, o relacji imienia Pana Jezusa Chrystusa w stosunku do Kościoła. Now you will know that in the Old Testament there was no church. My zapewne wiemy, iż w Starym Testamencie nie było Kościoła. In the Old Testament there was only Israel. W Starym Testamencie był jedynie Izrael. The testimony of God was with Israel. Boże świadectwo y, było związane z Izraelem. The glory of God uh, was manifested only in and through Israel. Chwała Boża manifestowała, objawiała się poprzez ich Izraelu jedynie. The house of God was there in tabernacle. Był dom Boży, tam przybytek. God dwelt amongst his people there in a glory cloud. Bóg mieszka pośrodku swojego ludu w chwalebnej, był chwalebny obłok. If you wanted to worship God in the Old Testament, jeżeli w Starym Testamencie ktoś chciał wielbić Boga, you had to come to the place where God had put His name. To musiał przyjść na miejsce, gdzie Bóg złożył swoje imię. That was a geographical center. To było geograficzne centrum, miejsce konkretne. Where was the tabernacle? Gdzie przybytek stał. That's where God had put His name. I w tym miejscu Bóg złożył swoje imię. Perhaps it would be uh, in, in uh, Solomon's house. W końcu był to dom, który zbudował Salomon. So to come to worship in God's house, aby przyjść, jeżeli ktoś chciał przyjść i wierzyć which was, called, which was called a house of prayer for all the nations, ten dom był nazwany domem modlitwy dla całego narodu. You had to come to Jerusalem. To musiał przyjść do Jerozolimy. You had to come there. Musiał przyjść tam. That's where God's testimony was. Ponieważ tam było Boże świadectwo. It was only there in Jerusalem. Tylko w Jerozolimie. But in the New Testament, Ale w Nowym Testamencie jest coś więcej. It is not a nation any longer. Nie ma już jednego wybranego narodu. But now God's people are as wide as the nations of the earth. Lecz Boży lud jest tak szeroki, jak wiele jest narodów ziemi. It isn't a geographical center. Nie ma już więcej geograficznego jednego miejsca. The center of gathering now is in a gdyż teraz centrum zgromadzenia jest to imię. Well, we look at that and Spójrzmy, jest to tutaj zapisane w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. That in verse 13 the Lord came into the uh, regions uh, that were around Caesarea Philippi. W 13 wersecie czytamy, że Pan przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. And he asked his disciples in verse number 13 saying Who do men say that I, the Son of Man, am? I zapytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Well, they said, some say you're John the Baptist or one of the prophets and so forth. A oni orzekli mu jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza i tak dalej. But he said, who do you say that I am? Lecz Pan zapytał ich później, e, a wy za kogo mnie uważacie? Now immediately Simon Peter is going to answer. I natychmiast Szymon Piotr odpowiedział. He says, thou art the Christ, the Son of the living God. Ty jesteś Chrystus, z Boga żywego. That was a wonderful statement by Peter. To było cudowne stwierdzenie, które Peter powiedział Piotr. Peter was not a theologian. Piotr nie był teologiem. He was a fisherman. Piotr był rybakiem. He had been called by the Lord. On został powołany przez Pana. He was taught by the Spirit. Został nauczony przez Ducha He had received revelation from God. I otrzymał objawienie od Boga. He makes this great statement. I tutaj wypowiada to wielkie stwierdzenie. Concerning the person of Jesus of Nazareth. Odnoś osoby Jezusa z Nazaretu. He is not one of the prophets. On nie jest jednym z proroków. He is not even Elijah. On nawet nie jest Eliaszem. Who is he? Kim jest? Peter says you are the Christ. Piotr mówi, ty jesteś Chrystus. You are the anointed one of God. Jesteś namaszczony od Boga. That was important. To było ważne. Christ means the anointed of God. Gdyż Chrystus oznacza namaszczony przez Boga. To be anointed means to be anointed into the threefold office of God. Y, namaszczenie oznaczało namaszczenie i sprawowanie trzech urzędów, które Bóg ustanowił. Gdyż kapłani byli namaszczani. Gdyż prorocy byli namaszczani. I królowie byli namaszczani. Był to Boży autorytet, namaszczenie dla króla, aby mógł rządzić Bożym ludem. The prophet was anointed with the oil of God. I prorok również był namaszczany olejem Bożym. That was to show the authority the prophet had to speak in the name of God. To pokazywało, mówiło to o, o autorytecie, który posiadał prorok, aby przemawiać w imieniu Bożym. And the priest was anointed. I również kapłan wymaszczany. That was the authority uh, to sacrifice and to represent God to the people and the people to God. Był to autorytet i ta, którą posiadał kapłan, aby mógł składać ofiary i reprezentować Boga przed ludem i lud Boży przed Bogiem. So Peter said that Jesus of Nazareth was anointed as the ultimate prophet and priest in King. Dlatego tutaj Piotr wypowiedział, iż Jezus z Nazaretu był, namasz był namaszczony przez Boga jako ostateczny prorok, kapłan i król. Therefore he is the son of the living God. Dlatego jest on synem Boga żywego. What a statement. Cóż za cudowne stwierdzenie. Peter know W jaki sposób Piotr się o tym dowiedział? Jesus said in verse 17, W 17 rozdziale Jezus powiedział mu, How blessed you are, Simon, son of Jonah. błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, Flesh and blood did not reveal it unto you, bo nie ciało i krew objawiły ci to, but my Father which is in heaven. lecz Ojciec mój, który jest w niebie. It needs a revelation from the Father in heaven to know that Jesus is the Christ of God. To znaczy, Y, iż Piotr otrzymał objawienie od Ojca z nieba, iż Jezus jest namaszczonym przez Boga, Mesjaszem. Bóg objawił najgłębszą prawdę najbardziej pokornemu człowiekowi. He can reveal great truths to humble people such as we are. Bóg może objawiać i objawia takie wielkie prawdy takim ludziom, jakimi my jesteśmy, prostym ludziom. Then the Lord said this. I później Pan powiedział. In verse W wersecie 18. I say unto you a ja ci powiadam, that you're Peter, że ty jesteś Piotr. And upon this rock I will build my church. I na tej opoce zbuduję kościół. Which rock? Na której oce? Is na Peter, której skale? Is Peter the rock? Czy Piotr jest skałą? Peter is not the rock. Piotr nie jest skałą. What is a rock? Kto jest skałą? The rock is the statement that Peter has just made. Skałą jest to stwierdzenie, które Piotr wypowiedział. Thou art the Christ, the Son of the living God. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jesus is the rock. Chrystus jest, Jezus jest skałą. His person, his his glory. Jego osoba, jego dzieło, jego chwała. Upon this rock I will build my church. Na tej skale zbuduję kościół mój. That is to say he is going to establish his church upon the confession of what he is in himself. To znaczy, iż on zamierza zbudować swój kościół na podstawie tego wyznania, które mówi, kim on jest sam w sobie. You see, the church is founded upon the name Kościół zbudowany jest na imieniu Chrystusa. That's the first thing. To jest pierwsza rzecz. Remember it. Pamiętajcie o tym. It is important. To jest ważne. It is my first point this afternoon. To jest mój pierwszy punkt, który zamierzam tutaj przedstawić. The name of Christ in relation to his great assembly. Y, imię Chrystusa w do jego wielkiego kościoła. The assembly is founded upon the name of Christ. Gdyż kościół zbudowany jest na imieniu Chrystusa. This is the rock. To jest skała. It is an impregnable foundation. Jest to nieprzemakalna, niezniszczalna skała. It and never fails. Ona nigdy nie może upaść. The church is founded upon the name of the Lord Jesus, which means all his glory and all his work. Kościół, Kościół jest zbudowany na imieniu Pana Jezusa, to znaczy na opoce, które mówi o całym Jego dziele, o całej Jego chwale. Very, very interesting. Bardzo, bardzo interesujące Now, this is the first mention of the church in the New Testament. Jest to tutaj, w tych wersetach jest to pierwsza wzmianka o kościele w Nowym Testamencie. And it is made in relation to the name of the Lord Jesus. I ta pierwsza wzmianka <clears throat> jest tutaj y, pokazana w odniesieniu do imienia Pana Jezusa. See, Christ says, yes, you're right, Peter. Y, Pan mówi, tak Piotrze, masz rację. I am the Christ, the Son of the living God. Ja naprawdę jestem Chrystusem, Synem Boga żywego. And uh, I will build my church. I ja zbuję mój Kościół. I will found that church upon what I am and what I shall do in my great work. Ja zbuduję ten Kościół na tym, ja sam jestem i na wielkim dziele, które zamierzam wykonać. He didn't say, I am building my church. Pan Jezus nie powiedział tutaj, ja już buduję mój kościół. He didn't say, I have built my church. Nie powiedział również, ja już zbudowałem swój kościół. What did he say? Co powiedział? I will build my church. Ja zbuduję swój kościół. Does that mean? Co to oznacza? It means the church had no existence at this time. To znaczy, że Kościół w tym momencie, kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, jeszcze nie istniał. It means the church was future in the mind of the Lord Jesus. To znaczy, że Kościół był y, przy, koncepcją, która była jeszcze w przyszłości dla Pana Jezusa. He build his church until he has laid the foundation of redemption in his own most precious blood. On nie mógł zacząć budować Kościoła, dopóki nie położył fundamentu pod budowę Kościoła poprzez wielkie dzieło odkupienia i przelanie swojej krwi. He cannot build his church until he is risen from the dead. Nie mógł e, zbudować swojego kościoła dopóki nie zmartwychwstał. He cannot build his church until he is ascended to the right hand of the majesty of God. I nie zbudować swojego kościoła dopóki nie wstąpił i nie zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. And he cannot build his church until he has sent into the world the spirit as the comforter i nie mógł zbudować swojego kościoła do momentu, dopóki nie zesłał na świat ducha jako pocieszyciela. Now, ah, as I will build my church. Pan Jezus powiada, zbuduję kościół mój. Christ is the one who fulfills his own prophecy. Chrystus jest tym, który sam wypełnia władzę proroctwo. This is quite easy, isn't it? To jest bardzo łatwe, nieprawda? You can see it. Można to zobaczyć. It is not difficult. To nie jest trudne. Here's a prophecy. Tu jest proroctwo. I will build my church. Ja zbuduję swój kościół. He fulfills the prophecy. I on wypełnia swoje proroctwo. It's a future work. Gdyż to było dzieło, które miało być dokonane w przyszłości. It's a continuous process które jest, jest procesem, który trwa. I will build. Ja zbuduję. So, a więc? i still building. On ciągle buduje. That's wonderful. To jest cudowne. People are still being saved. Ciągle ludzie dostępują zbawienia. That means that the divine builder is still at work. To znaczy, że boski budowniczy jest ciągle pracuje. It means the church is still being built. To znaczy, że kościół jest ciągle budowany. Oh, how wonderful this church is. O, jakże cudowny jest to kościół. How long does it take to build this church? Jak długo trwa budowa kościoła? Why, that's nearly 2000 years. Już blisko 2000 lat. What a wonderful work this is. Cóż za cudowne jest to dzieło. You know what they said about Herod's temple? Wiecie, co mówiono o świątyni Heroda, co powiedzieli Żydzi? John chapter 2. W drugim rozdziale Ewangelii Jana. They said 46 years uh, this uh, temple was in building. Oni powiedzieli 46 lat budowano tą świątynię. And will you raise it up in three days? A czy ty odujesz ją w ciągu trzech dni? They thought it was wonderful. 46 years to build this thing. Oni myśleli, że to była cudowna rzecz budować coś przez 46 lat. Ah, uh, this is God's house. Ale tutaj mowa jest o domu Boga. This is God's temple. O Bożej świątyni. This is a spiritual house. O duchowym domu. A spiritual temple. O duchowej świątyni. For the glory of God for everlasting ages. Która będzie dla chwały Bożej poprzez nieskończone wieki. How long has it been building? Jak, jak długo trwa budowa? God's master building has been going up for the last 2000 years and still it's not completed. Boża budowla, Bóg buduje tą budowlę od, ponad, Bóg, od blisko 2000 lat i ciągle nie jest jeszcze skończona. Jak dużo czasu zabrało Bogu stworzenie nieba i ziemi? You children in the back? Dzieci z tyłu, wiecie może? You boys in the back? Chłopcy? How long did God take to build the heavens and the earth? Jak długo zabrało Bogu zbudowanie Jego świątyni? How many days? Jak wiele dni? Right, six. Sześć. Six days for all the universe. Sześć dni wystarczyło Bogu, aby stworzyć cały wszechświat. And people think that the, uh, the universe is wonderful. A ludzie myślą i słusznie, że wszechświat jest wspaniały. Oh, how wonderful! All the heavens and the earth! Jakże cudowne jest, jakże cudowne są niebiosa i ziemia. Men would give everything that they have if only they could get their hands upon the riches of this universe. Ludzie oddaliby wszystko, co by mogli, jeżeli mogliby tylko zdobyć wszelkie bogactwa, które są we wszechświecie. Six days. Sześć dni. And God is going to destroy it all. Everything is going. A wiemy, że to wszystko Bóg zniszczy w przyszłości. All the gold, all the silver, Wszelkie złoto i srebro. All the riches of this universe. Wszelkie bogactwa tego wszechświata. It's going to be removed. Będą usunięte. It's going to go. Odejdą. Ah, but the church. Ale Kościół. For 2000 years. Przez 2000 lat. It will never pass away. Nigdy nie przeminie. Heaven and earth will pass away. Niebo, niebiosa i ziemia przeminą. But the church is an undying memorial to the everlasting praise of God's grace. Lecz Kościół jest nieśmiertelnym pomnikiem Bożej łaski i ku Jego chwale. The Lord says it's my church. Pan mówi tutaj, to jest mój kościół. Now that's interesting, isn't it? To jest bardzo interesujące stwierdzenie, nieprawdaż? It belongs to him. Kościół należy do niego. You know, there are some men who think the church belongs to them. Wiecie, są ludzie, którzy twierdzą, iż Kościół należy do nich. Do you know that? Wiecie o tym? They really think the church belongs to them. Oni rzeczywiście sądzą, iż Kościół należy do nich. And they think that everybody should do what they say. I twierdzą i sądzą, że każdy powinien czynić to, co oni mówią. And they think it's my church. I oni myślą, to jest mój Kościół. Oh, we have to be very careful. Musimy być bardzo ostrożni. To nie jest ich kościół. It's the church that Jest to kościół, który należy do Chrystusa. that's important. To jest ważne. Whose name is seen in association with the church? Czyje imię jest powiązane z kościołem? Whose name? Czyje imię? See, we have people called Lutherans. Wiecie, są ludzie, którzy nazywają się luteranie. You know, they think the church belongs to Luther. Oni wierzą, kościół należy do Lutra. And other people that are called Wesleyans. A są inni, którzy są e, Wesleyanami. When they think the church belongs to Wesley. Przynajmniej e, oni e, twierdzą, iż Kościół należy do Wesleya. They have these different names. Mają tyle różnych nazw. We have to be careful. Musimy być ostrożni. I met a man the other day. Pewnego dnia spotkałem człowieka. And he said, I am a Kelly i powiedział, ja jestem y, z, z kręgu Kelly'ego. So he thinks some way that the church is associated with Kelly. Także on twierdzi, iż Kościół w jakiś sposób jest związany z osobą Kelly'ego. Whose name do we have in association with the assembly? Czyje imię powiązane jest z zborem, z Kościołem? And ah, it's not Wesley. To nie jest Wesley. And it's not Luther. I nie jest to Luther. See? And it's not the Salvation Army. I nie jest to Armia Zbawienia. And it's not Darby and it's not Kelly. I nie jest to brat Darby czy brat Kelly. Or albo Brazylem. Or any of these men? Ani inni z tych One name only in association with the assembly of God. Jest tylko jedno imię, które jest powiązane ze zborem Bożym. And that name is the name of the Lord Jesus Christ. A to imię jest to imię Pana Jezusa Chrystusa. He says, I will build my church. On mówi tutaj, ja zbuduję mój kościół. It belongs to him. Kościół należy do Niego. It is the church of God. Jest to kościół Boga. It is the churches of the saints. I jest to kościół złożony ze świętych. They're called the assemblies of the uh, Gentiles and the assemblies of uh, uh, the uh, saints of God. Oni zbory nazwane są w Biblii y, zborami pogan, również zborami świętych. He says, I will build my church. Pan Jezus mówi tutaj, ja zbuduję mój kościół. Now this word assembly. Ten, to słowo kościół it, It means a called out company of believers. Oznacza on y, y, pewne zgromadzenie wierzących wywołanych, called out, powołanych, called out from the Jews powołanych z Żydów, and called out from the Gentiles, powołanych z pogan, and then to form one new man, aby stworzyć jednego nowego człowieka, to form one new body, aby stworzyć jedno nowe ciało. a body that had never been known before. Ciało, które nigdy przedtem nie istniało. The Lord says it's my church. I Pan Jezus mówi, to jest mój Kościół. That's what I'm going to do, he said. I to ja uczynię, powiada. And when he shed his blood, I kiedy on przelał swoje, and when he had been raised from the dead, i kiedy został wzbudzony z martwych, when he had been taken up